shekara arba'in a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 28 ga watan sha tara. muna roƙon Allah a wannan majalisi mai albarka ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta wa dukkan musulmi mai rai ma Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya biya bukatun shi duk zunuban da muke Allah ya zubar da su Allah ya gyara halayenmu Allah ya gyara halayen iyalanmu Allah ya gyara halayen ƴaƴanmu Allah ya gyara halayen shugabanninmu Allah ya nuna mu gaskiya mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya nuna mana ikon nisantanta Allah ya kiyaye mu daga ha'inci ya kiyaye mu daga yaudara ya kiyaye mu daga zalunci wayanda suke zalunta bayan Allah daga lokaci zuwa lokaci Allah ya gyara halinsu waɗanda suke tada zaune tsaye suna zubar da jinin bayan Allah in masu ganewa ne Allah ya ganar da su in ba masu ganewa bane Allah ya sa kaidin su ya zama dalilin halakarsu. su Allah ya shiga tsakanin mu da su duk wanda yake nufin mu da alkhairi ako ina yake Allah ya nuna masa alkhairi wanda yake nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da shi Allah muke roka ya karbi ibadun mu da ibadun bayin sa ako ina suke ‘yan uwa da suke bukatan addu'a daga lokaci zuwa lokaci a ko'ina muna ka ya Allah ka biya musu bukatunsu masu neman aure maza da mata Allah ka ba su abin aure wanda suke neman lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke neman jari na kasuwanci Allah ka ba su Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu lafiyar da za mu samu damar noma a kasar mu Allah ka ba mu kuma lafiyar da abin da muka nome za mu iya ci ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكوي تنبيهي kafin tambaya akwai wasu ‘yan uwa da suka tura abin nan taimako daga can kotono benin ko republic sun tura taimakon marayu 23,000 na ne suka tura ta hanyar akawun dina ya shiga kuma yau muka yi magana da su Allah ya saka musu da alkhairi sun ji mun yi magana cewa wani ya tura daga can sudan ne su masu suka suka ce to me yasa ashe daga nesa ma zai yi a tura Shi ne suka yi mun magana na ba su kuma suka tura dubu ashirin da uku Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai tambayoyi kamar haka daga cikin tambayoyi da muke da su akwai wanda eh, kamar shawara ce ko tunataswa game da abin da yanzu ake yi a Bagen social media na wani abu da ake yi da sunan kamar drama ko wasa idan da ba musulmai bane suka yi wannan sai mu ce sun ci mutuncin addinin musulunci amma kuma musulmai ne suke aikata wannan aikin ne a yi sallah ana drama na sallah a nuna ga liman ga mamu ana cikin sallah ni na ga bidiyo biyu ko uku ina jin ana sallah sai gashi wai an aje abincinsu akan in sun yi sallan za su ci wai sai almajirai su zo suna taba abincin sai suna cikin sallan suna wani haka wani ya jefa takalmi wani ya yi wani abu haka dai sannan akwai wanda aka nuna an yi sahu ga buta limamin da ya yi sajada sai daga kansa bai yi kabbara ba ya dauki ruwa a bota yana sha kenan yana da azumi kuma yana shan ruwa sannan tukun yayi kabbara sannan akwai wanda na gani na uku an yi sahu ga liman a gaba ana sallah sai wani limamin alwalansa ya kare sai kama wani ya ja don ya sa shi a wajen shi ma'ana ya zama wakilinsa kenan ya istikhlaf da ya kama hannun shi ya jawo shi ya bar shi sai limamin ya fita sai shi ma ya bi shi suka fita liman da ya waiga ya gan shi ya ce ya haka sai ce wai ina doka shawara ne ka kira ni to wannan duka guda uku nan duka na gani da idona to sai wannan dan uwa ya tunatar da ni ya ce ga abin da ke faruwa yanzu an ɗauki salo na izgili ga addini da babu wani abin da ya fi mana ita a cikin addini a yau menene yau za ka yi wanda zai nuna kai musulmi in ba sallah ba da girmanta da matsayinta da falalanta amma yanzu an zo ana wasa da sallah ana drama a irin wannan to gaskiya wannan hatsari ne babba wasa da addini zai kai mutum kafirci Allah ba ruwan shi da kayi ne da sunan wasa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai a yaki shine wasu suke magana akan cewa ba mu taba gani masu yawan cin abinci kuma matsorata wajen yaƙi irin wa'innan ƙura'inmu ba daga jin haka ɗaya ya ce zai gaya manzo sallallahu alaihi sallam annabi da ya tambaye shi ya ce ya rasulallah innama kunna na hudu wa nal'ab innama na kudu zalika linakta masafatar safar muna faɗa ne don mu yanke dogon tafiya hira ce Allah ya ce wala in sa'altahum la ya kulunna kunna na hudu wa nal'abu ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kun tumta stazi'un la ta tabiru kada kafartun ba da imanikun inna afu an ta'ifatin minkun ma'adif ta'ifa bi annahun kanu mujirmi Allah ce idan ka tambayi su suna cewa ai muna wasa ne ai muna dan gutsawa ne sai Allah ya ce ga gaya musu shin da Allah ne da ayoyinsa da manzanninsa kuke wa izgini to kada mako kawo wani hanzari ko riga kun kafirta da kun yi imani amma yanzu kun kafirta kaga wasa da addini ka rasa abin da za ka yi wasa sai addini saboda haka mai hattara a daina tura irin wa'in abubuwa ba abin jin daɗi ba ne ko kuma a zo ana kawo su kalmomi na ƙariya a ce wanda ya yada wannan zai ga alkhairi wanda bai yada ba shirri zai same shi wannan duk ƙariya ce ko hadisin annabi ne in ka yada kana da lada amma don baka yada ba akwai wani bala'in da zai same ka ne balle shirme abinda ba da asali kuma don Allah a kiyayi saurin comments idan aka ga wani abu a facebook ko a wani bangare a kiyayi saurin comments in har dole sai ka yi comment to ka yi fatan alheri amma wani zai fito da wani abu ko ya kawo wani hoto ko wani abu ko wata kalma sai ka ga mutane suna comment na abin da ba su da sani ana zagi hadda iyayen mutane ake zagi wani kuma ana zagin kabilar a ɗauko wani malalaci mai wani rashin kunya sai a zo a ce wannan kabilu zake yana wannan jahiliya ce suka ga kabilar wani jahiliya ce daga wani ya yi haka akan wata kabila to ni in gani zan ce to me ya saura suka ce da na shiga wallahi har iyayensa aka zaga saboda haka mu yi abin da in mun tsaya gaban Allah za mu iya ba da shaida in aka tambaye mu muna da ansa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin tambaya kada ka dauka ayini kawai data ne na using a'a Allah zai tambaye ka saboda haka mai hattara wanda yayi abin da ba daidai ba in zaka yi kai masa nasiha kai masa don akwai wani wanda yake irin wasu abubuwa na tura masa nasiha kuma ya yadda ya dauka kuma daga rana bai sake yi ba to in ka faɗi kalmata alkhairi kaga idan ya daina abin da ba kyau din ba ma shi kaɗai ba duk wanda zai gani ya huta amma mutum kawai don ya ga a cikin waya ne za ka tura kana ganin ba za a same ka ba kana ganin ba za a kama ka ba ba wanda zai maka faɗa ta yi sa sunan da ba naka ba ana yin haka ta yi kana amfani da lambar da ba ita ce lambar da aka sanka da ita ba duk wanda kana iya kai da mutane amma da Allah kuma fa وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون in kuma kana ganin mala'ika bai san abin da kake ba sai ka daga kanka Allah ya samu gane sai kuma mai magana akan cewa niyyar saki shin idan mutum ya yi niyyar zai saki matarsa ya kulla niyyarsa zai sake ta bai rubuta ba bai furta ba ta saku in ya fasa zan je in sake ta yau din nan sai na sake ta amma a zuciya kake wannan ba zai zama saki ba saki zai zama saki ne idan ka furta ko ka rubuta a ƙarƙashin wannan akwai wata tambayar da aka yi a wannan tashan cewa yaya idan mutum ya saki matarsa alhali bai gaya matar ya sake ta ba yana wani gari matar tana wani gari ya sake ta ko ya rubuta wasika ya aika wasikar ba ta zo ba sai bayan wata hudu wasikar ta zo ta saku ta saku kuma ta gama idda idan mutum ya ce ya saki matarsa ya fada ko ya rubuta sai daga baya ta ji abin ya tabbata daga lokacin da ya yi kamar yadda idan ya mutu ba ta san cewa mijinta ya mutu ba sai bayan wata biyar daga ran da ta ji babu zaman takaba wata hudu da kwana goma ya riga ya wuce hakan nan ita ma da aka sake ta bayan wata hudu ko biyar sai ta ji cewa an sake ta idan ta yi al'adu uku a tsakani ta gama idda sannan mai cewa makocinsa ba sa magana da shi eh sai kai masa magana ba daidai bane musulmai biyu ba sa magana da juna mun ji hatsari musamman kuma a cikin wannan wata mai albarka sauran bayi duk ana karban ibadunsu ana gafarta musu amma mutane biyu da ba sa jito Allah zai ce wa'annan a jinkirta nasu sai sun yafe wa juna kafin a daga su kuma ga hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa musulmi fiye da kwana wannan zai gamu da wannan ya juya baya wannan zai gamu da wannan ya juya baya mafi alkhairin su wanda ya fara da sallama shi me muke samu ne daga rashin jituwa ba dole sai ka so ni ba ba dole sai na so ka ba amma assalamu alaikum wa alaikum assalam ba shikenan ba ba sai ka zo ka tambaye ni rance ba ko na tambaye ka rance ba sai ka bani labarin halin da kake ciki ko nake ciki ba kowa ya zauna da abin da ke tare da shi in ka samu wanda kuke jituwa ku yi wannan amma gaisuwa na musulunci la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum mu yada sallama tsakanin rashin jituwa tsakanin mata da mijinta ne don akwai wanda ba ta magana da mijinta fiye da wata gudan baki babu in tana so ita ma yara za ta aika shi ma yana so yara zai aika haka suke gum gum gum don allah mu gyara idan matarka ce ta yi maka yaji ta kaurace maka ta yi maka fishi ka yi magana ba ta magana shi kenan ka gyara ka san yadda za ka gyara ka yi surprising ɗinta duk wani abin da cewa za ka yi ka yi surprising ɗinta sai ka yi sai ka ga ta canza na taba ba da labarin wani ko anan ne na bayar wanda suna faɗa da mijin ba shiri bayan magana da ita ba ta magana da shi in ya fita tana kulle kofa in ya dawo ya kwankwasa za ta buɗe to amma tana buɗe kofin sai ta juya baya ta tafi kayan abincinsa a kan tebur za a zo a aji ɗakinta daban nashi da an jima ana haka sai zo na yi nadama ya gane cewa gaskiya ya kuskure kawai rana ɗaya da ya zo yadda al'adanta tana buɗe ƙofa ta juya ta tafi tana buɗe wata juya yana shiga sai kira ta da sunan da take so ya kira ta sai ta tsaya tris sai buɗan bakinsa sai ce na yi kuskure ki fi daga jin haka sai ta gudu ta zo ta rungume shi ta fashe da kuka ta kama shi tana kuka ka duba kalmar da ya fa na yi kuskure ki ya fahimta dama abinda take so ta jikiya. ko ba ta buɗe baki ta yi magana ba abinda ta yi ya nuna ta manta da abinda ya faru haka ke mamatar idan mijinki ne ya yi tunziri irin wannan tunzira ke ma kika tunzira yana zuwa ke masa ke masa wasu dibaru wanda zai ga cewa gaskiya kin canza da kalmomi ne da wasu aikace ne mata suna da hanyoyi da yawa amma shaidan da baya son mu da alkhairi kuma la'ati nan min bayni aidihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم sai ya zo mana ta dukkan hanyoyi ya hana mu kamar lafiya mace in baka son ta ibada ka ta duk da wani da kake akan su kake miji in baka son shi ba ki zauna a gidan shi to me zai hana tun da mun zauna me zai hana mu tattauna mu gyara wallahi wata in tana maka magana halin da take ciki da mijinta bata kai ba baiwa ba irin wulakanci ka zo ka aje mace a wani gari ta maka haihuwa sai ka je ka aure wata mace a wani wuri kuma ka zauna da ita ka manta da wannan kamar baka santa ba sai ka ga dama za ka gaishe su a waya irin wannan suna nan barcin saboda haka haƙƙi ne abin tambaya ne Allah ya samu gane na za mu tashi akan sabuwar sura ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكك ya kawo zuwa suratu zumar wannan sura an kira ta da suratu zumar ne saboda ambaton kalmar zumra a cikin surar har sau biyu wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar saboda haka kira ta da sura ta zumar wannan sura dai makiya ce a maka ta sauka kuma ayoyinta wato saba'in ne da biyu wasu suka ce bai kai haka ba ala hasabi alkira'a kalmomin da ke cikin wannan sura akwai kalmomi daban-daban har dubu ɗaya da dari da saba'in da biyu kalma harufa kuma akwai harufa dubu hudu da dari bakwai da wato takwas na harufa Allah maɗaukakin sarki ce tanzirin kitabi saukar da wannan littafi min Allah daga Allah ne al'aziz mabuwayi al’akim wanda yake mai hikima cikin abin da ke gudanarwa wato anan Allah maɗaukaki kamar yana mayar da martani ne ga mashirakai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan qur'ani na min tilqa'i nafsi ya zo da qur'anin daga gare shi ba daga Allah ba ne, sai Allah ya mayar musu da cewa saukan littafin nan ya kasance ne min Allah daga Allah ba daga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba al-aziz mabuwayin sarki al-hakim wanda yake mai hikima cikin abin da ke gudanarwa subhanahu wata'ala Allah madaukaki yace wato inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mu muka saukar maka da wannan littafi da gaskiya anzalna ilaykal kitab bil haqq wa bil anzalnahu wa bil nazal mun saukar da shi da gaskiya me yasa aka saukar domin shiryar da bayi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab don ai tadabburin ayoyin kuma ai aiki da abin da ke ciki shi yasa Allah yake kitabun anzalnahu ilay mun saukar maka da shi bil haqq da gaskiya to tun da haka ne mai za ka yi fa'budillah ka bauta wa Allah subhanahu da ce mukhlisan lahu kana mai tsarkakar da addini gare shi mukhlisan ai an ta'budallaha ibadatan khalisa tsarkakar ibada babu shawaɗi na shirka babu tarayyantar da wani a cikin wannan ibada dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautawa Allah mukhlisan lahudin to mu kuma ba mu ake wa magana mafi girma mu bauta wa Allah muna masu tsarkakar da addini gare shi duk wani aikin da za mu yi ya zama muna ba'a ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlisan lahuddi ala ku saurara lillahi dinul khalis yana ga Allah ne addinul khalis tacaccen addini shine addinin musulunci addini na Allah shine islam inna dina 'inda Allahil islam wa maftalafa alladhina utul kitaba Allah ce wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin shine musulunci addini da Allah ya zaba shine addinin annabawa gaba daya dukkan su musulunci ne addinin su amma suka samu bambanci a wajen shari'a a wajen wato hukunce-hukunce amma an ba haka ba asalin sunan addinin musulunci ne sannan ginshikin tauhidi ne babu sabani tsakanin annabawan Allah cikin tauhidi ba wanda ya bautawa Allah kadai wani kuma ya ce Allah yana da ta babu wanda cikin annabawan Allah amma wajen shari'a wani sallarsa ga raka'o'in da zai yi wani sa ga lokacin da zai yi wani hajjinsa ga yadda zai yi a mu'amala wannan aka samu bambancin ibadat amma a shari'a tauhidi wato ba bambanci a shari'a aka samu bambanci لكل جعلنا Ala lillahi ومنهاجا khalis. لله الدين ibada kaɗai إبادة الله كدي أكيوا خالصا من شوائب الشرك الله مدوككيتي والذين نعم والذين اتخذوا من دونه أولياء wa'annan da suka ɗauki wasu ababai koma bayan Allah yani abaduha suna bauta wa'annan abubuwa min dunihi koma bayan Allah idan da za a tambaye su auliya a masoya ma'ana arbabar min dunilla an rike su ababen bauta kuma bayan Allah kamar gumaka kamar mala'ika kamar annabi Isa kamar Uzairu kamar sauran mutane da aka ɗauke su duk wani wanda ba Allah ba min dunilla ne Allah ne kaɗai Allah amma wani Allah kuma min darajarsa sunansa bawa ne to wa'annan idan suka aka tambaye su me yasa za ku bar Allah ku bauta wannan me yasa ba za ku haɗa Allah da kadai ce ba sai kun kawo wani abu kun lankaya masa sai su ce ma na abudu ai ba don komai ya sa muke bauta waliyan nan ba illa li yuqarribuna ila Allah sulfa sai dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantar muna bauta musu ne don su suna da tsarki za su shigar mu da mu ga Allah mu muna da datti ba za mu iya zuwa gun Allah ba wannan kuma ba addinin musulunci ba Allah masu datti ne ma yake so su fuskanta zuwa gare shi don ya gafarta musu shi ya kira mu qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim kaga an da da tike asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna ga kawunan su ce la taqnatu da rahmatullah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah inna Allah firu dunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan zunubai ashe kenan Allah yana karban bayinsa saboda haka kada ka ce wani fi ni tsarki in ba shi ne zai shigar da ni ga Allah ba Allah ba zai gobe ni ba a'a ka yi tuba ka yi istighfari Allah yana jin ka yana ganin ka sai dai babu laihi wani kana iya roƙonsa ya taya ka da addu'a mutumin da kana ganin sa alamar mutumin kirki ne zaka ce ya taya ka da addu'a kana da damuwa a wajen Allah Allah ya biya maka amma ba shi zaka zo ka kama hannunsa ka kama kafansa ka shigar da ni wajen Allah ba a yin haka a musulunci Allah ya ce suna cewa ma na abuduhum ba ma bauta musu ba don komai ba ba muna bauta musu don wani abu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai don su kusantar da mutuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum lalle Allah madaukin zai hukunci tsakanin su cikin abin da suke yi wannan abin da suke yi na bauta wasu abubuwa a yau duniya mutum ba zai bari ba in kai magana zai ce kai baka sani bane yawanci kuma dalilin mu babba shine mun jarraba mun yi nasara kada ka rike wannan bishiyar kada ka rike wannan mala'ika kada ka rike wannan wuridi kada ka rike wannan kaza kaza binne binne toni toni tun baya ba muke yi an yi karo da mu ba a ji daɗi ba ai don wannan din mun buga mun kashe ai don wannan din mun yi nasara a kaza ai don wannan din to ba ka yi nasara din bane sakamako mun yi magana a baya in na yi nasara ne dalili to nayi ban yi nasara ba shi ma dalili ne yau in ka yi nasara wani bai yi nasara ba na wane ne za mu ce hujja a ciki kai ka je ka riƙe wani bishiyanka ka riƙe wani tauraronka ka riƙe wani wane ne ka ga an biya ma to wani shi ya riƙe ɗin fiye da naka ɗin ma bai samu biyan bukata to za mu ce wa ya fi gaskiya kai ne ko shi saboda haka riƙe wani abu wanda ba Allah ba hatsari inna Allah ya hukuma bainahum lalle Allah madaukaki zai hukunci a tsakaninsu nan tashin kiyama bima kanu fihi yakhtalifun a cikin abinda sun kasance fi na'am bima hum fihi yakhtalifun abinda su suke wato sabani a cikin su tsakanin masu tauhidi da masu shirka to Allah zai hukunci tsakaninsu inna Allah lalle Allah fa subhana la yahdi bai shiryawa bai datar wazo ta farki na kwarai man huwa kadim duk wanda yake makaryaci rasikhun fil kadhibi wanda ya yi ginciki ya samu gindin zama a cikin ƙarya na'am kafar kuma mai yawan kafirci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innal kadhiba yahdi ila al hujur ƙarya na shirye da mutum zuwa fajirci wa innal hujura yahdi ila an-nar fajirci na nushi da mutum zuwa wuta sai ce wala yazalu rajulu yaqdib wa ya taharra alkadiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba zai dinga zaben ƙarya yayi ƙarya yayi ƙarya duk lokacin da aka kawo gaskiya ba zai zabi gaskiyar ba sai ƙarya to har Allah zai rubuta shi makarici man huwa kadibun kana rasikhun bil kadhib kaffar mai yawan kafirci kuma na law arada Allahu ay yattakhidha waladan lastafa min ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون Allah maɗaukaki sai fayyace bayani akan ƙaryen makaryata da suke nema masa tarayya ya ce lau'arada Allah ayyata da waladan da har Allah maɗaukakin sarki yana so ya riki ɗa ba kuma bai dace da shi ba to farazan in ma zai ɗauki ɗa ai lastafa mimma ya khluqu ma yasha da shine zai zaba wato abin da yake so cikin abin da yake halitta ba ku ne za ku ce masa wannan dan shi ne wannan ɗan shi ne wannan waye ba ku za ku za masa ba in yana so shi ya san me ya dace da shi shine law arada Allah an yattakhidha walada da har Allah yana so ya riki da ai lastafa da ya zaba mimma ya cikin abin da yake halitta ma yasha abin da ya ga dama kamar yadda ya zaɓi manzanni ya aiko su Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ya zaɓi manzanni cikin mala'iku ya zaɓi manzanni cikin mutane haka inda yana son da sai ya zaɓi a cikin jinsin da yake so subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai ya bukatar da wallahu alwahid alqahhar Allah madaukaki shine Allahi shine mai kadaita subhanahu wataala bai da nabiyo alqahharu shine mai rinjaya subhanahu wataala khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci samai da ƙasai bil haqqi da gaskiya don ya tabbatar da gaskiya yukawwiru al laida 'ala nahar yana naɗa, wato takwir shine na wa qawlu al-imama idha ash-shamsu kawirin laila Allah madaukaki yana naɗe dare alan nahari akan yini sai kaga ya tafi da yini ko kuma ya shiga cikin yinin ya rage na wa yukawwirun nahara alal lail hakan nan kuma subhana yana wato naɗe yini akan dare don ya shigar da yini cikin dare don ya rage daga dare kamar yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhara shamsa wal kamar Allah shine ya hore wato rana da wata suna tafiya a falakinsu kowanne yana aikinsa kamar yadda Allah ya neme shi da shi Allah ya ce kullum ya jiri kowannensu yana gudana zuwa ina yi ajalin musamman zuwa lokaci abin ambato lokacin da aka ayyana suke bi rana tana tafiya tana dawa. akwai hadisi ingantacce daga mutum sallallahu alaihi wasallam rana ta je ta fadi yace kun je kun san ina za ta je suka je ba sani ba yace za ta je ta yi sajada a karkashin al'arshi ta nemi izini daga Allah sai an ba shi izini sannan zai je kuma inda zai fita sai ya je fita sai annabi ce ya kusa lokaci zai zo idan ta je ta fada inda take fadawa ta je ta nemi izini sai a ba ta izini a ce ki je ki fito daga inda kika fada sai rana ta fito daga inda ta fada daga yamma wannan shine lokacin alamun tashin kiyama wato manya-manya kenan ila ajalin musamma na'am Allah ya ce ala ku saurara huwal azizu shine mabuwayi al-ghaffar mai yawan gafara subhana Allah ya sa mu cikin gafararsa Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida shine wanda ya halice ku daga rai guda dukkan ku daga rai guda kuka fito shine baban ku Adam alaihi salam thumma ja'ala minha zawjaha sannan kuma ya halitta ja'ala bi ma'ana khalaqa daga wannan rai din Allah ya halitta zaujaha matarsa daga jinsinsa na'am don ya samu natsuwa da ita liyaskuna ilaiha falamma taqashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'a da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya salici matarsa daga jikin shi ne wato kashin hakarkarinsa aka halici ummuna hawa alaihis salam na'am Allah ya haka sannan wa anzala lakum kuma Allah madaukaki ya saukar muku bi ma'ana ya hukunta ya halitta muku min al'an'ami daga dabbobin gida samaniya azwaj iri wato takwas asnaf kenan mace da namiji mace da namiji mace da namiji wa min al'ibili ne. ومن البقر اثنين قل ذكرين حرمة أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نعم سنكما ومن ال نعم ومن الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرمة أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصفكم الله بهذا Raguma mace da namiji shanu jinsi mace da miji rago da tinkiya akuya da taure tsamaniya ta azwaj wannan su ne bahimatul an'am Allah ya halitta muku wannan don ku ji daɗi da su na'am ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah kuma shine ke halittar ku a cikin cikin yatunanku subhanallah khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin ha ah? thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا أتكن سورة المؤمنون كما ينتوى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين anan ya ce halkan min ba ne halkan daga dugun mani a juya ya zama jini a juya ya zama tsoka a juya ya zama kashi a rufe kashin nan da nama a yi masa jijiyoyi jijiyoyi masu tauri da masu laushi sirara da manya da hanyoyin jini ganin hanyar jini a jikin ɗan adam kaɗai ya ishe mu aya ka duba akwai wato channels da suke kula da lafiya program nasu lafiya ne kawai idan ka shiga ka duba yadda wato hanyoyin jini suke subhanallah abin zai bada mamaki kuma ɗaya da zai toshe matsala ce sai mutum ya tashi yana tsalle yana faruwa shi bai sai ya aka yi yi shi ba kan kama baka sani ba inda ka san kwakwalwarka da asirin da ke ciki tafiyan kama ba sai ka dinga a hankali a hankali ba don kar kwakwalwar ta lalace amma guje-guje da tsalle-tsalle Allah ya riga ya yi mishi wani kariya ka yi dungure ka tashi ka yi menene Allah shi yi wannan halitta halkan min da halkin a ina aka yi fi zulmatin talaz a cikin duhu uku aka yi duhun ciki duhun mahaifa duhun kuma abin da ya rike wannan wato a cikin cikin ma a cikin ruwa kake na'am ga mahaifa ga rigan da kake ci taye da hausa na'am taye taye taye yau to a wannan duhun ake yin ka ba a bukatan haske don a gyara maka giranka ko cibiyarka ko cikin zuciyarka huhu da hanta ah, da koda da hanji duk an tsara su ba tare da an haske ba ba tare da an kwantar da ita a ce wacce ta tashi a ce a ah, yau ɗarin yana girma a ciki ko yau ana halitta masa wani abu babu kwana awa 24 kwana bakwai na sati 30 na wata tana aikin ta sai dai ta ji abu yana ƙaruwa yana girma yana girma har ta fara jin motsi har zuwa lokacin da za a ce wacce tana naƙuda Allah ya sauke ta lafiya sai kawai a jiko kan jariri dukkanmu na haka aka haife ku kana kuka a cikin tsumma baka iya bude ka ba haka ana cewa ba baya bude ido ba lafiya in an fitta kai haske gana wani haka haka in ka zo ka fara bude idon kuma in ka bude baka iya rufe ba sai an hura har ka fara gane babanka da mamarka ka fara rarrafe ka fara tashi ka kama randa ka tsaya ka fara takawa tap tap ka faɗi ka tashi ka fara gudu baba ya zo kana baba ka gudu a ɗaga ka ana wasa da kai ko wa yi ka wa yi maka waɗannan abubuwa duka bai cancanta ka gode masa wajen bauta masa da kaɗai ce ba sai ka kawo guraye da layu da kambu da bokaye sannan za ka bauta masa lokacin da ake maka wannan kilan ina bokayen da kake zama a gabansu yau yanzu a baka kuɗi a yau ko a baka mace a yau ko a baki miji a yau ko a baka mulki a yau shine ke da wahala ko ka daga wannan marahil tun daga dugon ruwa har zuwa fitowarka duniya shine ke da wahala wanda ya maka wa'annan ayyukan bai isa ya maka sauran ba shin kuna tsammanin Allah ya kawo duniya da don wahala saboda haka shi ba zai mana ba sai mu zamu nema wa kanmu khalqan min ba'di khalqan fi dhulumatin thalas a cikin duhu sai Allah madaukake ce wanda yayin wannan aikin fa zalikumullahu rabbukum haji wanda yayin muku wannan aikin fa shine Allah ubangijinku shine wanda ya cancanta ku bauta masa shine wanda ya cancanta ku ji tsoron sa shine wanda ya cancanta ku kaunace shi ku yi tsammanin a wajen shi ku dogara ga shi wa alallahi Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin in kuna da imani ku dogara ga Allah kada ku dogara da wani wani yanzu yana yana hankalinsa ya tashi me yasa mai gidansa zai fita daga mulki zai yi handin over saboda haka yanzu to in ya bari yanzu ya zame, yanzu me zame wallahi gashi nan <laughs> wani kuma yanzu ya shirya ai za mu yi ai ai oga zai karbi ofis ai ai da mai karban da mai bayarwa da kai din dukkan ku ne na Allah ba za su iya mallaka wa kansu ba sai abin da Allah ya ba su ya za su iya mallaka maka kai don Allah mu zan muna da tauhidi mana mu bar su su masu yi aikinsu mun mu yi aikin abin da ya hada mu ya hada mu wanda ya raba mu ya raba mu ko ba shi ne ba ɗan abin da ya haɗa ku ku zo ku yi tare ɗan an gama kuma kowa ya san kawai kwakwafa gidansa ai Allah ya samu gani zalikum Allahu rabbukum wanda shi shine ubangijinku wanda yayi wannan aikin lahul mulku ne da mulki alal itlaq sakakkiyar mulki a duniya da lahira dan Allah shi shine ce malikal mulki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so ka baiwa wa tanzi'ul mulka kana cire mulki mimman tasha daga wanda ka so ka cire a wajen shi wa tu'izzu man tasha kana daukaka wanda ka so daukaka shi ko da bai da mulki wa tudillu man tasha kana kaskantar da wanda ka so kaskanta shi ko da yana da mulki mulki ba shine ba Allah ne mai nawa suna da mulkin kuma ba su ba komai bane na ba su da mulkin kuma sun komai ne saboda haka ga Allah yana nuna mana ikonsa da buwayensa lahul mulk la ilaha illahu babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai shi Allah subhana fa anna tusrafu ta ina ake juye da hankalinku ta ina ake kai ku bokaye ne ga Allah yana muku aiki ya yi aiki a jikinku tun kafin ku san kuna nan ya aiki a cikin ‘ya'yanku me yasa za ku bashi yayin da kana neman arziki sai ka ce akwai a gari kaza kai ta wahala ka kashe kudin da don neman arziki a gun wani abin halitta ba shi da shi nema wajen Allah Allah ya ba mu arziki mai albarka na'am إن تكفروا fom. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون bayan kun ji wannan bayani na ikon Allah da kadaitansa da cancantansa wajen bauta idan kuka ce ba ku yarda ba ya saura gare ku in takfuru idan kuka kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum Allah ya wadata gabare ku don kun ce ba za ku bauta mishi ba ba ku rage mishi komai ba saboda wanda suke bauta masa inna ladina inda rabbika wayannan da suke wajen ubangiji ga mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai wajen bautawa Allah saboda haka idan mutane suka kafirce Allah ya ce fa inna allaha ghaniyun ankum Allah shi mawadaci ne ga barinku ga dukkan halitta wala yarda li ibadihi al amma ku sani Allah tare da haka bai son kafirci ga bayansa kada ka ce ayin ka kafirce ma to dama ko ko muna kafirce jama'a ko bai damu ba saboda haka bari in yi a'a Allah baya son kafirci inna Allah la amur bil fahsha haka nan baya murtala da kafirci wala yarda li ibadihi al kufr bai son bayinsa su yi kafirci wanda ya kafirci sai ya dauka makansa wa in tashkuru idan kuka gode masa subhanahu ta'ala kuka yi imani da shi kuka bauta masa da kadaici yardahu lakum Allah madaukaki zai yaddar muku da wannan abin da kuka yi na godiya shine Allah ke cewa wa in ta'azana rabbukum ko la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi da shaɗi. in kun gode mun to zan ƙara. kana godiya ni'ima za ta kana godiya ni'ima za ta Allah shi dama komai nashi wa in min shay'in illa indana khaza'inu ka gode masa sai ya ƙare. ya ƙara ma ka gode masa ya ƙara ma kana godiya sai kaga abin yayi auki yayi albarka karkare na duk abin da Allah ya baka in matsayi ne ya baka in rayuwa ne ya baka in lafiya ne ya baka in iyali ne ya baka duk abin da ya baka kada ka kalli na gaba da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anzuru ila man huwa dunakum la tanzuru ila man huwa fawqakum wa dhalika ajdaru alla tazkuru ni'matallahi alaykum ku dinga duba na ƙasa da ku kada ku dubi na sama da ku Wannan ya fi cancanta ba za ku raina ni'imar Allah ba idan ka ga wani mutum yana da wani abu na duniya kar ka kalli nashi kalli wanda bai kai ka ba in ka ga wani baya da shi na'am ko kuma baka da shi a baka da shi sai kana kallon wanda yake kasa da kai shi ma baya da shi a hakan in ka duba akwai wani abu da ka fi shi a duk halin rayuwa akwai wani abu da kai ka fi wani ko da shi ya fi ka a wasu abubuwan wani zai yiwu ya fi ka wadata na duniya da yana da kuɗi amma ka je ka duba kan teburinsa ƙwayoyin magani nawa yake sha kafin ya kwanta kai kuma to za ka ci tuwon masara ɗin da ka ci ka kwanta kuma ka tashi lafiya shi ƙwayoyin magani zai haɗiya kenan lafiya ba za a sayanta da kuɗi wani tashkuru ya lafiya in kun gode masa Allah zai yarda da ku wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru bi ma'ana ba za ta dauka ba waziratun wani rai mai daukan nauyin zunubi wizra ukhra zunubin wani rai la tahmilu nafsun athima ba nafsin ukhra duk wani rai da yayi zunubi ba zai iya daukan zunubin wani ba mushrikai suna fadin haka suna gaya mu'mine wa qala alladhina kafaru ladina amanu ittabi'u sabilana wa nahmil khatayakum sai Allah ya ce min khatayakum min shay wa innahum lakadibun za su ce ku zo ku sabi Allah zunubi mun dauka ba wanda zai zunubi wani mafi kusanta mutane babu kamar 'ya'ya da iyaye babu kamar mata da mazajensu babu kamar ƴan uwa da ƴan uwansu amma Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi me yasa uba zai ce dana so ka bani aiki da yau in an ce babanka ba lafiya asibiti ka duba irin faman da zaka yi ka gudu ka je ka an ce magani ka sayo ka kawo inda rai biyu ne da zaka bashi naka ɗaya amma kana ji kana gani tun a duniyan babanka zai mutu baya da kariya yadda baka amfane shi zai mutu ba ba za ka amfane shi gaban Allah a gaban Allah zai ce dana Allah ya nemi ni da aiki guda ka bani in shiga aljanna zaka ce baba wallahi ta kai na zan to tun kafin ka cewa babanka ta kai na zan yi babanka ya mutu tashi kai masa sadaka jariya ka je ka tona rijiya ka sadakar ka gina masallaci ka dasa bishiyoyi ka aikin alkhairi ka ɗauki ɗawainiyar yara a jirgin su yi karatu su yi ilimi su karantar ka yi sadakar wannan abin da ka yi wa mahaifinka a kiyama in yaga abun ma zai ce sai da ya sa maka albarka amma bai ce ya gaba ni ba amma kai ana babanka ya mutu kai ta kanka kage mata na dana mata na dana sai a lahira babanka ya tashi ba abin da ka gabatar masa in ya ganka sai ce to dana to tun ba kai ba kawo mana sai kuma ka ce baba har yanzu ba zai yi ba saboda haka mu taimaka wa kanmu da iyayenmu wajen yi musu sadaka Allah madaukake ce wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila marji marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku ne gaba ɗayan ku bayan mutuwa za a tayar da ku koma gare shi fa yunabbi'ukum Allah zai baku labari a wannan lokacin bima kuntum na'am bima kuntum da abin da kuka aikata na aiki wanda ya alkhairi zai ga sakamakonsa haka mai sharri ma zai ga sakamakonsa innahu lalle shi Allah subhana alimun masani ne bi zati sudur ga abin da ke cikin kirazan mutane وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار sannan kuma Allah madaukake mana bayanin sha'anin wanda yake kafirci da ubangijinsa subhanahu wataala a lokacin da mutum yana cikin kwanciyar hankali wato zai bar Allah amma idan matsala ta zo zai koma ga Allah to yi dauki darasi a na farkon mana amma idan aka sake ba shi neman kuma ya sake mutuwa ya ce wa'iza masal insana idan durrul wato wa'iza masal insana durrul idan wata cuta ta shafi dan adam wata mugunya ta shafe shi na talauci ne na rashin lafiya ne na halin tsoro ɗarɗar ne me zai yi a wani lokacin da'a rabbahu yana koma yana ambaton ubangijinsa don ya yayi masa wannan musibar da ya fada ciki muniban ilahi yana mai komawa zuwa ga ubangijinsa subhanahu wataala yana istighfari yana hailala yana nafila yana saraka Allah Allah Allah me zai faru kuma idza khawwalahu ni'ma sannan idan Allah ya juya masa ya kora masa ya bashi ni'ima minhu daga gare shi subhana me zai faru mai kun ya gode wa Allah nasiya ma kana yad'u ilaihi. sai ya zo ya manta da abin da da ya kasance yana ambaton Allah a kai ma'ana yana roƙon Allah ya yi masa ɗin nan ya manta min ƙabulu gabanin a yaya masa ɗin kafin a yaya ɗin ya yi ta fama kullum za ka gan shi a masallaci kafin kiran sallah zai shiga masallaci a lokacin ba da komai Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni wani ma a carbinsa abin da yake yake Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni na'am yayin da Allah ya bashi me zai faru nasiya ma kana yadu ilahi kamar yadda Allah ke cewa marra ta'allam yaduna ila durrin massa na'am Allah madaukake ce waja'ala lillahi amdada sai yazo yana wa Allah tarayya andad kishiyoyi ma Allah ya ce ai wannan don kaza ne ai don da je na binne kaza ne ai da na wanka da kaza ne ai da na sha kaza ne ai da aka yi mun kaza ne ya manta da alwahid al-qahhar an da liyodilla an sabi don yi bada mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce ka ce da shi wannan da Allah ya ba shi ni'ima ya kafirce to ta mata bi kufrika ji daɗi ɗan kankani a duniya da wannan kafircin da kake wa Allah ƙalilan jin daɗi ne na lokaci kankani a nan duniya amma ka sani fa ka min ashabin na lalle kai daga cikin 'yan mutane Allah ya kiyaye mu daga wannan halin wannan ya nuna dole idan muka samu kanmu cikin kunci ni addu'a Allah ya yaye in ya yaye mu gode masa ba mu koma cikin barna ba alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh